yohanna simore nogas e go caggal ɗum yeesu feeñani kadi almuɓe ɓe e daande weendu tiberiyad ko ni o feeñiri simon pierre thomas biyeteɗo punaɗo o natanael jeyaɗo kanna e diwan galile o ɓiɓɓe sebede kañumen e almuɓe yeesu ɗiɗo woɗɓe ina gonduno simon pierre wiɓe mboɗoni awaya ɓen mbimo jaahden ɓe pokkiti ɓe joloy e laana kono on jamma hay hunde ɓe jaggani nden weeti yeesu dari e daane ndiyam he kono noon almoɓe ɓe gandano ko kanko o wiɓe bandiraɓe oɗon jogi liɗɗi ɓe jaawimo ɓe mbi ala o wiɓe berte sakito bangge laana ka ñaamo ma on jaggu e on sahaa ɓe mberti saaki ɗo o heewi liɗɗi haa ɓe donki yaltinde mbo e ndiyam hee ko ɗum waɗi halmuudo mo yeesu horsinno o wii piyerre ko joomiraaɗo o ndeen simon piyerre nanii ko joomiraaɗo o hadditii wutte mum ngati ko ɓoorinooɗo yani e ndiyam halmuɓɓe woɗɓe ɓe ngaddi laana kaa tawi ina ndaasa saaki keewɗo liɗɗi oo gati ko hedde métere uji temedere tan gonno hakkunde mabɓe e tufne nde nden ɓe ƴeeŋi e ndiyam he ɓe jii jeygol ina fawa liɗɗi wondude e mburu yeesu wiiɓe gadde e liɗɗi ɗi jagguɗon ɗi simon piyerre joli e laana he ƴeeŋni sakid o tawi omo wi gambal liɗɗi ɓutti kanji fof ko ɗi temedere e capanɗe joyi e tati kanji fof e hewde sakit o sekaki yesu wiɓe gare kaccito ɗe hay goto e almuɓe ɓe suusano namnade mo holi kanko gati eɓe ganduno ko jomiraɗo o wonno yeesu ɓatti ƴetti mburu o tottiɓe tottiɓe kadi liɗɗi ɗi ko ngol watti laabi tati ko yeesu feeñani almuɓe ɓe hila wurti hakkude mayɓe caggal nde ɓe gayni hacitade o wi simon piyerre simon ɓi yohanna bele ko an ɓuri ɓeɗo horsindemi o jaabi o wi eyi jomiraɗo haɗandi kay meɗa yinma yeesu wimo nden noon toppito mbortonam kon caggal ɗum o wimo ɗimmol simon ɓi yohanna belaɗo horsinimi o jaabimo o wii eyi jomiraɗo aɗa andi kayi e mbeɗa yinma o wiimo nden noon aynu baali am ɗi o wiimo tatoɓol simon ɓi yohanna bele aɗa yiɗimi piyerre suni e ko yeeso namni ɗum tatoɓol so tawi ina yiɗi ɗum ko jaabimo wii jomiraɗo ala fof ko majjuɗa aɗa andi kay mbaɗa yinma yeeso wiimo ndeen noon toppito baalam ɗi e goonga e goonga muɗo wiima nde gonɗa suka nde ko aan dadatno hoore ma kadi jahannoɗa koto jiɗɗa fof kono sa naywi ma fortu juuɗe goɗɗo haɓɓuma nawmaɗo a yiɗa yaade o wiiri noon ko ngam hollirde no piyerre jogori maayirde ngam mawninde allah caggal ɗum o wiimo rew e am piyerre yeccitii yii almuudo mbo yeesu horsinnoo o ina rewi e maɓɓe ko oon almuudo woni tukkinooɗo e yeesu nde ɓe kirtotonoo nde wii ɗum joomiraaɗo holi jogorɗo janfaade mo ndeen piyerre yiimbo wii yeesu joomiraaɗo oɗone holi ko jogori heɓde ɗum yeesu jaabimo wi so tawi jiɗmi ko o heddo e aduna haa mi arta a wondaka aan rewe am ko ɗum waɗi ina wiye e nder bandiraɓe ɓe on almuudo maayata nden ne dey yeesu wiyano piyerre o maayata wino ko so tawi jiɗmi ko heddo e aduna haa mi arta a wondaka ko on almuɗo setti ɗe geɗe windi ɗumen te eɗen gandi seedan faago makko ina gon yeesu timmini kadi geɗe goɗɗe keew sinno ɗe bindiranoma gotal gotal mboɗo sikki ɗen defte heƴetano e aduna he fof no fotiri